Я відчиню дверцята. Тоді до землі застанеться якихось футів 15, щонайбільше 20. Якщо вагончик спиниться, ми зіскочимо. На землі шар снігу футів 2-3 завглибшки. Ми собі навіть нічого не зламаємо. Шафер уже хотів був кинути якусь репліку але згубив думку і знову знеможено опустив голову на руки. Сміт відчинив передні дверцята, намагаючись не звертати уваги на крижаний вітер за ними, поглянув униз і відразу зрозумів, що надто оптимістично оцінив відстань до землі. Вона була щонайменше футів 50. Цілком достатньо для того, щоб скрутити собі в'язи. Але й про це Сміт скоро забув, бо з'явився новий істотніший привід для занепокоєння. Вдалині уже вили сирени і блимали фари машин. Шафер підвів голову. Його запаморочення нарешті остаточно минулось. Це їхня підмога. Так, це їх підмога, босе, промовив він цього в програмі не передбачали. Радіо у них вже немає, телефону немає, вертольоту немає. Вони вирішили діяти по дідівському. Сміт показав на заднє віконце. Подають димові сигнали. У шафер собі поглянув у віконце, і в голосі його пролунав захват. Як чудово виявляється, горить цей камінь. Шафер не перебільшував. Це згромадження каменю справді палало. Шлос Адлер тепер так яскраво осявала пожежа, що димову завісу вже можна було і не брати до уваги. Язики полум'я уже майже лизали верхівку великої круглої вежі в північно-східному крилі замку. Ця поставлена на вулканічній скелі і тепер охоплена вогнем твердиня, що кидала на долину відблиски, яскравіші за бліде місячне світло, здавалася неправдоподібно фантастичною картинкою з такої самої неправдоподібно фантастичної казки. Як видно, вони не дуже довіряють своїм димовим сигналам, зауважив шафер. Він уже звівся на ноги і тепер вдивлявся у бік нижньої станції. Скільки ще до неї, босе? І скільки під нами? Тридцять футів. Може, двадцять п'ять. А до землі футів п'ятнадцять. Вогні передніх машин уже проминули все ще помітне у темряві пожарище залізничної станції. І все це зробили ми. Ми, лейтенанте, шафери. Так, все це зробили ми. Шафер заточився, бо вагончик різко загальмував. То ну, все, приїхали. Стривайте, всі, всі, стрибайте, закричав Сміт. Ось тобі і маєш. Випихають, наче з якоїсь крамнички, пробурчав шафер. Відійдіть. У мене дві здорові руки. Сміт підтримав шафера, і той опустив мері на всю довжину своїх рук. Тій лишилося тільки пролетіти якихось три фути. У такий спосіб за три секунди опинився на землі і Карнебі Джонс. Вагончик смикнувся і почав підійматися вгору. Шафер майже виштовхав за дверцята сміта скривившись на мить від болю, коли у нього на руках повисло 200 фунтів ваги. Далі вислизнув із дверцят і сам на хвилю повис, тримаючись за край вагончика, тоді пролетів шість футів і приземлився у м'який сніг. Він заточився, але на ногах утримався. Сміт уже стояв поруч. Він устиг видобути із торби ще один пакет пластикової вибухівки, привів у дію детонатор і подав її шаферові. У вас здорова права рука. Може, не для коней.